Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au bistrot, au bistrot français d'Istanbul. Baylar bayanlar, Fransız lokantasına hoş geldiniz. Sortez. Ça allait pour moi, monsieur Septime Mais c'était pas mal, mon petit Roger. Mmh, mmh fausse tombe. Attention, vous, hein. Trois, quatre. Alors pour notre nouvelle formule du bistrot français, l'entrée sera historique ce soir et servie par Gökchen avec le quartier bulgare d'Istanbul. Notre plat principal sera Rada Bukova, une artiste bulgare mais française d'adoption et d'amour et stambouliote depuis peu. Evet, bu akşamki programımızda önce İstanbul'un Bulgar Mahallesi'nden çok az bilinen Bulgar Mahallesi Fener'den söz edeceğiz. Arkasından e, konuğumuz e, Bulgar sanatçı Rada Bukova ile beraber kendisinin İstanbul'daki çalışmalarından ve geçmiş sergisinden söz edeceğiz. Alors, bonsoir. Gekchen, raconte-nous tout. Alors ce soir, euh, l'entrée préparée par euh, Adrien Lichat, mais présentée par une euh, moi en fait. <laughs> donc voilà, puisque j'ai des origines bulgares aussi, donc il m'a demandé de présenter gentiment. Donc on va parler des quartiers bulgares à Istanbul. On va parler de quartier Fenash. Donc la plupart des gens connaissent le quartier de Fenash qui n'existe plus, mais euh, très peu de gens à Istanbul connaissent que c'est un quartier bulgare. On a plus l'habitude d'entendre que c'est un quartier grec, euh, Rome. Euh. Oui, bon, c'est un quartier historique situé de, de part et l'autre de l'axe Unkapadın et Yup et limité d'un côté par Djibali et de l'autre côté Balat au sud de, de la Corne d'Or donc appartiennent à la municipalité de Fatih. Les accès par les murailles qui jouxtent Fener se, font à travers Fener Fenerkapısı et Balat Balatkapısı. Le redécoupage des quartiers de la plupart des mairies istanbuliotes a fait disparaître le nom et les quartiers historiques Taksim, Saray, Tunnel. C'est aussi le cas pour Fener, qui n'existe officiellement plus. Son territoire a été partagé entre les quartiers de Balat et euh, toute une petite partie recouvrant le domaine de, de patriarcat orthodoxe Yerushalayim, dont le point central, la mosquée impériale, a été attachée à Balat. Donc on fait une petite entrée à la quartier fénard et Balat. Maintenant, on va présenter plus l'histoire des Bulgares dans les quartiers pendant le, dessert le dessert. Şimdi kısaca Türkçe özetlemek gerekirse giriş yemeği olarak aslında İstanbul'un Bulgar mahallelerinden söz ettik. İstanbul'un en büyük Bulgar mahallesi çok az kişinin bildiği şekilde Fener. Aya Kapısı, Fener Kapısı ve Balat Kapısı arasında kalan alanda eskiden e, İstanbul'un en büyük Bulgar mahallelerinden bir tanesi varmış. Ee, bunun daha detaylı kısmını artık önümüzdeki programlarda gireceğiz. Şimdi konuğumuzla sohbetimize başlayalım. Alors, le plat principal ce soir, nous allons cuisiner Rada Bukova. Bonsoir et bienvenue sur Hachik Radio. Bonsoir. Alors, euh, pour débuter, et en quelques mots, raconte-nous ton parcours. Alors, euh, j'ai un parcours assez euh, long. <laughs> j'ai déjà 42 ans. Et j'ai vécu une grande partie de ma vie en Bulgarie, donc jusqu'à l'âge de 25 ans. Euh, alors je suis allée à Paris pour faire des études, donc l'école des beaux-arts de Paris. Et donc euh, là j'ai rencontré euh, des gens, j'ai rencontré un milieu intéressant, donc je suis restée à Paris et j'ai passé les, derniers 15 ans à Paris avant de m'installer en Turquie, et donc notamment en 2013. Alors d'abord Ankara avant, avant Istanbul. Oui, donc j'ai passé une année à Ankara donc une année euh, intéressante, euh, riche, euh, longue. Et après, j'ai déménagé à Istanbul. Donc depuis le mois de septembre, je suis ici à Istanbul. voilà. Pour euh, faire la traduction, on fait une petite pause. Ee, bu akşamki konuğumuz Rada Bukova'ya e, aslında birazcık kendisini tanıtmasını istedik. Rada Bukova e, aslında anlatacak çok hikayem var. E, hiç göstermesem de 42 yaşındayım dedi. Hayatımın çok büyük bir kısmını 25 yaşına kadar Bulgaristan'da geçirdim. E, arkasından Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumak için e, Bulgaristan'dan ayrıldım ve e, Paris'e gittim dedi. Arkasından 15 sene kadar Paris'te kaldıktan sonra 2013 yılında e, Türkiye'ye gelmiş. İlk bir yılını Ankara'da geçirdikten sonra e, çok yakın zamanda aslında Eylül ayında İstanbul'a taşınmış. Alors, Rada, récemment, tu as pris part à une exposition à Istanbul, à la galerie Gaia, qui se situe sur, Istiklal, et qui s'appelait Redefining the Space of Everyday Life. Raconte-nous cette euh, première exposition ou première euh, participation à un projet ici en Turquie. Euh, donc, euh, en fait, c'est pas ma première participation en Turquie. Euh, avant de venir m'installer, j'ai été présentée deux fois lors de la foire internationale Istanbul Contemporary, avec enfin, auprès de, ma galerie bulgare, notamment Sariev Contemporary. Et donc ça, c'est la troisième fois où je montre quelque chose à Istanbul. Et j'ai été invitée par... Euh, une des deux commissaires de l'exposition, Irina Batkova. Donc euh, le principe de l'exposition, c'était euh, de deux groupes d'artistes, donc d'une part des artistes bulgares, d'une part des artistes turcs, donc les co-commissaires, donc Irina Batkova et Eski Bakcay Çolak, euh, cette expo sur un principe égalitaire mhm. en nombre et plus ou moins de génération d'artistes. Et euh, c'était assez intéressant de justement de travailler dans un contexte où la seule euh, la seule particularité, c'est euh, c'est une différence culturelle. Donc, car le sujet enfin, de Defining the, Space of Everyday Life est assez large. il s'agit plutôt. C'est très ouvert. Donc, c'est plutôt sur la réaction de chacun par rapport à à, une réalité euh, environnante. Et euh, donc euh, c'est intéressant de voir que nos deux participations turco-bulgares n'étaient pas très éloignées comme, comme façon de voir le monde, comme engagement, comme relation à l'art. Donc c'était vraiment une, chouette expérience. où on, on s'est rencontrés, on a collaboré parce que lors de, lors de de la préparation de l'exposition, on, a eu quand même à débattre euh, entre Bulgares et Turcs sur comment faire l'exposition. Euh, bien sûr avec, euh, avec les commissaires, mais dans des détails très, très pratiques, esthétiques et de points de vue très, très subjectifs de chacun. C'est très riche. Une rencontre intéressante. Intéressante. Ee, evet, İstanbul'daki sergisinden söz ettik birazcık. E, İstanbul'daki sergisi şu an e, Gaya'da sergileniyor. Ee, Gaya sergi salonunda sergileniyor. serginin ismi Redefining the Space of Everyday Life. Yani gündelik yaşamın e, me mekanını yeniden tasarlamak ya da yeniden tanımlamak üzerine. Bunun İstanbul'daki ilk sergisi olup olmadığını sorduk. Daha önce iki kez İstanbul'da İstanbul Contemporary'de e, sergi açtığından söz etti. Bu üçüncü sergi. E, bu serginin aslında sergide Bulgarlar ve Türkler olarak birlikte çalışıyoruz dedi. Serginin konusundan anlaşılacağı üzere hani gündelik hayatın e, mekanını yeniden tasarlamak. Burada aslında bizi tek fark ettiren şey yani o kadar gündelik hayatı tasarlarken fark ettiren en büyük şey aslında kültürel farklar oluyor. Yani Bulgarlar ve Türkler olarak hep beraber bir sergi yapalım dediğimizde ve sergiyi hazırlarken kendi aramızda bilgi paylaşımı yaptığımızda e, aradaki kültürel farkların olduğunu ama aslında iki kültürün de birbirine ne kadar benzediğini fark ettik dedi. Alors, j'ai envie de te poser deux questions par rapport à Justement, tu viens de parler de collaborer, de se poser des questions, même si chacun présentait son travail. Euh, tu nous as dit avant l'émission que tu préparais une exposition euh, sans doute à la rentrée, ou un projet en tout cas, de, réaliser un projet à Taïwan euh, en collaboration. donc effectivement, ma première question c'est ça, quel est ton rapport à la collaboration artistique Et puis aussi, pour les auditeurs, de, donner quelques mots sur ton travail et, et pour mieux comprendre, pour mieux comprendre ton travail. Alors, euh, la, partie collaborative, elle est, très importante pour moi. Euh, euh, c'est aussi bien une collaboration avec quelqu'un d'autre, un autre artiste ou quelqu'un de notre domaine, que de même, je compte beaucoup sur une collaboration avec un spectateur. Donc pour moi, c'est deux choses pareilles, que je sois seule à réaliser quelque chose ou que je, je sois en équipe ou à, plusieurs, euh, à, signer ensemble, euh, ça revient au même dans un sens que je compte toujours sur, euh, sur la partie répondante en face. Un dialogue, en un fait. Un dialogue, oui. Donc, j'ai fait beaucoup de projets avec des différents types de personnes donc, qui, qui, vont de l'exposition jusqu'à réaliser des projets un peu fous de performance, de, même de groupes de musique ou de co-écrivains euh, ou voilà, enfin même euh, jusqu'à aller dans des troupes de théâtre. Et pour moi, c'est des, moments extraordinaires où, euh, où finalement l'idée, l'idée partagée quelque part devient plus importante de l'idée solitaire. Enfin, je, dirais ça <laughs> comme un peu comme une image. manifeste de, ouais, donc, collaboration. Peut-être que Gökşen peut nous traduire la première partie. Evet, e, iki soru sorduk aslında Radabukova'ya. Bukova'ya. İlki e, işbirliği. Yani işbirliğin sanatta yaratıcılıkta işbirliğini nasıl görüyor dedik. Çünkü sergisi birçok farklı sanatçının birlikte çalışmasından oluşuyor. Her ne kadar her biri kendi eserini sergilese de ortada bir işbirliği var. Ee, ilk sorumuz buydu. İkinci sorumuz da bize birazcık aslında sergiyi anlatmasını ve kendi çalışmalarını anlatmasını istedik. İlk sorumuzun yanıtını aldık. İkinci sorumuzun yanıtını şimdi alacağız. Ee, izleyiciyle bile işbirliği yapmaya çalışıyorum dedi. Aslında işbirliği her alanda olduğu gibi sanatta da çok önemli. E, şimdiye kadar çeşitli tiyatro gruplarıyla, müzisyenlerle birlikte çalışma fırsatı buldum. Ve e, benim gördüğüm kadarıyla en azından yaratıcılığı besleyen şeylerden bir tanesi o işbirliği ve karşılıklı etkileşim. Dolayısıyla paylaşılan bir fikir tek başına ortaya çıkan ve tek başına yürüyen bir fikirden çok daha etkili ve çok daha güçlü oluyor. Dolayısıyla e, ben özellikle yaptığım çalışmalarda birlikte çalışmaya, işbirliğine, fikir alışverişine olabildiğince önem vermeye çalışıyorum dedim. Et donc, par rapport à ce que tu viens de nous dire, c'est le rapport euh, la collaboration, mais c'est aussi de sortir de, du statut unique d'artiste euh, producteur, mais finalement, c'est au lieu d'être euh, producteur d'une œuvre physique, ça peut être aussi producteur d'une comment dire d'une machine à générer de l'échange, des projets, un concert ou, un, documentaire, des choses très différentes finalement. Exactement, oui, c'est sortir quelque part de cette position solitaire d'être tout seul. le mythe de la le, mythe euh. de l'artiste tout seul. Effectivement, même euh, récemment, quelqu'un m'a dit, mais tu, euh, profites de toute occasion pour, pour prendre quelqu'un pour travailler avec toi. C'est vrai que même les dernières années, j'ai pas mal travaillé avec mon fils qui a 6 ans actuellement, mais avec lequel je, je collabore depuis, bah, depuis sa naissance. Et, Il co-signe des œuvres <laughs> Bientôt. Non, pour l'instant, il est toujours cité comme participant dans les œuvres, mais non, là, ouais, c'est une bonne question. Est-ce pourquoi il ne signe pas le les statut de la <laughs> une autre question. Je pense qu'il n'a pas droit vu sa minorité. <laughs> je pense qu'à partir de 16 ans, il pourrait les signer, co-signer. <laughs> non, enfin, c'est une blague, bien sûr, mais euh, je, trouve que dans, un processus créatif, quelquefois, on est beaucoup plus, euh, plus beaucoup plus euh, libre et quelque part aussi généreux quand on est à plusieurs. Mhm. Hein, que quand on est tout seul. Dans ce sens, je trouve que la collaboration, c'est aussi souvent euh, vis-à-vis d'un contexte. Ça peut être une collaboration avec un, galeriste ou euh, avec un lieu particulier ou euh, ça peut être une collaboration. Enfin, elle a, plein de formes différentes. Enfin, c'est, le travail qu'on a, enfin, l'échange qu'on a avec tout ce qui permet de, de, mettre une forme à une idée je pense qu'elle est sans fin, cette collaboration. Donc, euh, c'est pour ça que je, je, cherche toujours et j'arrête pas à, inventer ou proposer ou accepter ou, euh, ou trouver ah, des, créer des, liens, trouver des moyens de, voilà, d'être dans ce processus à plusieurs. Ee, biz kendisinin bu işbirliği halinde olmasıyla aslında bu yalnız sanatçı mitolojisinden çıktığını ve daha ziyade o mitolojiyi yıkmaya çalıştığından söz ettik. O da e, geçenlerde birisi öyle söyledi bana dedi. Hani birisiyle birlikte çalışma fırsatın varsa o fırsatı asla kaçırmıyorsun e, diye hatta geçenlerde takılmışlar kendisine. Dolayısıyla ben e, sanatçının bu bir eseri fiziksel bir eseri bir işte heykeli bir sanat eserini yapıp ondan uzaklaşan birisi olmak yerine birlikte bir eser ortaya çıkartan ve o e, düşünce paylaşımından aslında hep beraber bir paylaşım ortaya çıkartmanı, çıkartmaya çalışan oradan bir dayanışma ortaya çıkartmaya çalışıyorum dedi. Özellikle de hani doğduğundan beri en e, sık ve en çok birlikte çalıştığım kişi 6 yaşındaki oğlum dedi. Biz de dolayısıyla eserleri birlikte mi imzalıyorsunuz diye sorduk ama kendisinin yaşı tutmadığı için eserleri birlikte imzalıyor imzalayamıyorlarmış şimdilik. E, en azından geldiğimiz noktada bu paylaşılan fikrin aslında paylaşılan anın e, ortaya paylaşılan bir ortak eser çıkartmasının tek başına sanatçının eseri üretip izlenmesi için ortaya bırakmasından çok daha en azından kendisi için çok daha anlamlı olduğuna değindik. Alors, euh, Rada, pour, euh, pour faire suite à ça, j'ai aussi envie de, de poser une question qui est... Euh, tu nous as parlé de l'idée d'un protocole euh, euh, qui impliquait trois, euh, trois acteurs. Et, je trouve ça très intéressant de, parler de ça. Et peut-être qu'à partir de ce protocole, tu pourras aussi nous, parler en quelques mots de ton œuvre euh, proprement, proprement dite. ben voilà, si tu veux nous, expliquer voilà cette, idée que, tu, que, tu, as mise en place depuis quelques temps et l'idée de, partager une œuvre de la création jusque, comme tu dis, jusqu'au spectateur, ça devient un, partage. Alors j'ai envie de, de, faire dans l'autre sens, donc parler d'abord de ce que je fais et, mhm. bah, finir avec, euh, avec cette histoire de protocole, euh, car ça me semble plus logique. Euh, donc, d'abord, je travaille sans protocole. Ça, c'est, <laughs> c'est, c'est un besoin de, de, ne jamais me fixer des règles. Donc, voilà, le, le travail que, que, je fais, enfin, ce que j'aime bien faire, c'est c'est complètement libre. Enfin, c'est complètement libre euh, techniquement, je veux dire. Euh, après, je pense que ça tourne toujours euh, autour de quelques sujets ou quelques, quelques envies très précises. Donc, il y, a, par exemple, le thème de, je dirais des thèmes, alors que c'est pas c'est pas, pas, très exact, mais euh, il y a le thème de, euh, du temps qui passe qui m'intéresse beaucoup. La chose euh, qui est là, qui n'est plus. la trace, ce qui reste, la mémoire. Il y, a, beaucoup sur l'enfance. Enfin, c'est des, des, questions qui, que j'aime bien, hein, j'aime bien toucher de, loin. Enfin, j'aime pas faire des illustrations, mais j'aime bien tourner tourner. c'est pas une euh, anecdote. Je travaille pas sur ma propre personne. C'est pas une question de, ouais, d'une histoire personnelle que j'ai envie de raconter. C'est plus des, euh, des, sensations, des sentiments, des positions, mhm. des, des questions par rapport à des situations justement qui touchent à, à ces thèmes-là. Et euh, donc, comment je travaille ben, des fois, en fait, euh, j'aime bien, j'aime beaucoup collectionner des, euh, formes. Enfin, c'est quelque chose que j'adore. Euh, réfléchir sur ce que je vois tout le temps, c'est sur les proportions, les volumes, les couleurs, tout ce qui m'entoure. Et je collectionne des objets. Enfin, des images ou les objets physiques Tout, des images, des objets physiques. Des fois, j'aime bien même dans des romans des descriptions de certains objets ou de situations, des lumières. et donc, euh, tout ça, c'est un sort de mélange comme ça de base de données. Et, euh, euh, dans la vie de tous les jours, j'aime bien fouiller un petit peu dans, dans, ce qui est un peu insolite, dans les formes justement. Donc j'aime bien rencontrer par exemple un objet qui est un peu étrange, qui a une fonction, mais qui est que cette fonction, devient secondaire à, l'objet même. Enfin, Il devient en soi une, énigme par sa forme, par son utilisation euh, possible pour autre chose aussi, et l'image qu'elle peut évoquer. Euh, donc, le l'objet nous emmène plus loin que son simple statut euh, d'objet. Voilà, et, euh, donc au final j'aime bien mixer tout ça. j'aime bien essayer de, donner sens aussi par toutes ces formes, enfin, une sorte de langage quelque part, construire quelque chose à partir de l'existant. justement, j'ai écouté une émission radio aujourd'hui, <laughs> puisque j'adore écouter la radio. Ah, donc, euh, qui parlait du réalisme, et quelque part, je, je, me retrouve pas mal dans, le principe réaliste, même si, euh, au final, les formes que je, je produis, c'est pas des formes existantes, mais ça parle du réel quelque part. c'est J'ai pas un sentiment d'inventer quelque chose, de construire quelque chose. Et protocole Stefan aslında e, Rada'ya protokolden söz etmişler toplantıya gelmeden e, pardon programa gelmeden önce protokol ve eser arasındaki ilişkiyi sordu e, dolayısıyla eseri bir yaratımdan izleyiciye kadar bir paylaşım hali görürken bir başka protokol meselesini nasıl değineceğiz diye sordu. E, Rada bize e, ben protokolsüz çalışıyorum dedi. Yani teknik olarak gayet e, serbest şekilde çalıştığımı söyleyebilirim dedi. Ama ne kadar serbest çalışırsam çalışayım dönüp dolaşıp geldiğim konular belli başlı konular oluyor. Örneğin geçen zaman konusu benim çok ilgimi çekiyor. Dolayısıyla izler, hatıralar, çocukluk ama tabii ki bunları ele alırken ele aldığım şey kendi anılarım değil. E, geçen zamanın ya da hatıraların, izlerin insanda bıraktığı hisler, duruşlar, kafadaki sorular. Dolayısıyla bunlara yanıt arayabilmek için, bunlara bir şekil kazandırabilmek için koleksiyon yapıyorum ben dedi. Sürekli gördüğüm eşyaları alıp onları biriktirip e, onların uz zaman içerisinde onlara bakıp onların duruşlarına, renklerine, dönüşmelerine bakıyorum. Bu benim için çok önemli bir veri tabanı oluşturuyor dedi. Dolayısıyla bir süre sonra o gördüğüm şeyleri e, var olan fonksiyonundan daha uzağa götürebiliyorum. Dolayısıyla gittikçe geliştirebiliyorum dedi. Geçen bugün e, radyoda dinledim hatta dedi. Realizm konusu yani yaptığım eserlere realist diyebilirim dedi. Bunlar e, sadece şekiller anlamında değil, hisse, hisleri yansıtması anlamında daha ziyade realist eserler olarak söyleyebiliriz Alors, Rada et le protocole Donc euh, revenons au protocole. <laughs> Euh, donc après, euh, après quelques années de présentation en galerie, en institution, vernissage, etc. Donc je me suis rendu compte une chose que justement ce partage, dont j'ai un grand désir qu'il se fasse de façon très naturelle et est très difficile dans certains milieux où où l'art euh, se fait actuellement. Donc euh, je, je, me suis dit, euh, voilà, avec des amis, est-ce que c'est possible d'inventer un sort de, de méthode ou de, de, façon de faire où la concentration elle est, elle est absolue sur, sur le sujet et sur, sur la question de l'art et qu'elle qu'elle devient plus importante que tout le reste. Donc j'ai mis en place un sort de système de protocole donc à trois personnes qui reste complètement intime et complètement euh, fermé dans un sens euh, hermétique parce que c'est une expérience euh, voilà privée pas du tout publique où donc un protocole est fait par un artiste exécuté par un autre dans, dans, un lieu choisi par un troisième et qui est le seul public de, de ce protocole donc dans un sens ça peut être, euh, ça peut être euh, une œuvre physique euh, faite à partir d'un protocole ou voilà, un son, une performance, une lecture, ou voilà, un choix complètement libre. Et le résultat est assez, impressionnant, et surtout quand la personne choisie, le, le public, celui qui a désiré d'être témoin de l'apparition d'une œuvre, et quelqu'un qui, a, qui n'appartient pas au milieu de l'art et qui est, qui est juste curieux et, très ouvert pour, euh, pour cette apparition. Et là, c'est assez, extraordinaire. C'est, c'est euh, vraiment un, euh, rapport, très intime, très étonnant, très étrange, très satisfaisant, quelque part heureux, très bref, fortuit Et, et le fait qu'il n'y a pas de document, une trace physique, ou enfin, il n'y a, pas de, il y a pas un but de représentation par la suite. Euh, donne la chose comme, une, comme un vécu très particulier. Donc euh, voilà, ça c'est Sur la question de, du partage, de collaboration, je pense que c'est peut-être euh, pour l'instant la, la, version la plus fidel köşke trouve. Evet, e, Rada ile sohbetimizde protokol konusuna geldik. Protokolde aslında bizim e, sanatçılar arasında yaptığımız çok kapalı bir e, çalışma dedi. Örneğin üç kişi kendi aralarında çok e, böyle kapalı ve dışarıya çok açık olmayan bir protokol hazırlıyorlar. Birinci kişi o protokolü hazırlıyor. İkinci kişi sanat eserini hazırlıyor e, gerçekleştiriyor. Üçüncü kişi de bunun sergilenmesinden sorumlu oluyor. Dolayısıyla aslında üç kişi bir eserin hazırlanmasında e, sıfırdan en son sergilenme anına kadar birlikte çalışıyorlar. Ama aynı zamanda da e, ciddi bir iş bölümü yapmış oluyorlar ve ciddi bir e, paylaşımdan geçmiş oluyor. Dolayısıyla bu işbirliğinin e, herhalde en fizik bulabildiği ve en sadık olabildiğimiz konu da bu dedik protokolle ilgili. Alors le temps est toujours trop court. C'était un vrai plaisir, Ada. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation. Il y a encore tellement de sujets euh, qu'on aimerait euh, explorer et, connaître encore un peu plus ton travail. voilà. Alors pour les auditeurs, on va mettre les liens sur le, Facebook de l'émission qui va arriver, sur le site de Rada, le site de ses galeries aussi, parce que ça permet de découvrir aussi d'autres œuvres. Euh, et, on espère que bientôt, on va pouvoir euh, euh, voir des œuvres à Istanbul et on manquera pas de, citer la prochaine exposition de Rada ici en Turquie pour que, que tous nos auditeurs aient le, plaisir de voir, de voir les œuvres. Evet e, zaman her zaman gibi çok hızlı aktı geçti. Rada ile olan sohbetimizin de sonuna geldik. E, programın kaydını aynı zamanda Rada'nın e, sergilerini ve kendisinin kişisel web sayfasını biz programın Facebook adresine koyacağız. Dolayısıyla merak edenler oradan ulaşabilirler. Önümüzdeki hafta görüşene kadar şimdilik afiyette kalın.